Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surudijo, ir jų rūdys prieš jūs liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote pjovėjų aimanos prasiskverbė į galybių viešpaties ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, jis jums nesipriešina. Tad būkite kantrus, broliai, iki viešpaties ateimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slengščio. Imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes vadiname palaimintais ištverminguosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokią priesaiką. Tebūnė jūsų taip, taip ir ne, Ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Kas nors iš jūsų kenčia, tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi, tegul gėda. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius. Ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė įželdino savo vaisių. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, te žino, kad sugražindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.